Bai, uh, eh, ordean, erakaskuntan, uh, eh, bon, dakizuen bezala joan den ostegunean, uh, eh, erakasleen mobilizazioa, mm, nola, historikoa izan da, eh, 2000 eta irutik, etzen, beste eskolaik etxirik egon, ohin beste gribalaritasa ahondia izan, uh, bon, pentsatzen alda, gaurkoa doi bat apalduko dela, erakasleen parte hartzia, eh, gure inguruan ditugun indikatzailean araberat, lehen mailan bederen, uh, bigarren mailan ikustekoa da, iduridu mantenduko dela erakasleen mobilizazioa, dena den baginakien astetik, uh, osteguneko greba uh, aipatua zen, aipatua prentsan, media guzietan, baina netzela aski izanen, beraz beharko zela segitu, ustu jendea egun mobilizatu dela anik. Gaur ezpada, denak beriz eh, mobilizatzen, ez du nahi, uh, zirela ondoko aldietan, E, mobilizatuko beraz. Itzo maite, zorriterazi, zuen uh, desadostasun edo zuen e, aserriaren uh, bai. oinagiak diren reforma horretan? Ah, aserriaren oinagiak, bon, hor uh, erretreten reformaren kontra mobilizatzen gira, zeren ikusten dugu uh, erretreten uh, reforma hori nahiz eta zuzen-zuzen zer izanen den barrenean ez dakikun, baina punduen afera hori dena untza ulertia dugu denek uh, zertuten interesa horren gibelian, eh, Beraz, eh, horrek uh, egiten du, erakaslek uh, eh, batez ere galduko dute uh, anitz, pentsio, erretketa pentsio anitz. Bai, hain zuzen, zehazten alduzu, zer den kaltek zuen zuentzat punduen uh, sistema hortan? Ah, be, guretzat, da, segurtamenik bat ere ez dugula, uh, erretketa pentsioaren zat, kotizatuko dugunaren gainean, zenta puntu hori gaurko egunean egiten daukute uh, eh, trompaten ez baniz uh, eh, behoita most zentimekoa dela, puntu bakots, baina eh, nola, deputatuek uh, noiz nahi eta gertatu da hori suedian ustut eta puntuaren uh, balioa apaltzen ahalko dute, nahiko dute lai. Eraz horrek nahi du, krisi ekonomiko batengatik edo hola, erabakitzen bada, uh, uh, politikoek erabakitzen badute, funduaren balioa apaltzea, ebe guk, kotiza, guk denek kotizatu dugunaren zama hori apalduko da ere biztan dena. Eta nik uste dut hori baino lagiago edo hori bezain lagia dena eh, jendeak hori ikusiko du, ikusiko du ez dela uh, uh, investizamendu segur bat, orain gehiago ez Eta beraz, bakotsak bere aldetik bere estrategiak eginen ditu, hortaz beldur niz, eta bakotsak bere erretreta pertsonalak beretako kotizatuko du, eh, mutuela edo erretreta kutsa pribatu batzuekin, eta horrek eginen du, ebe erretreta kutsa horoko gian, e, eh, partekatu hortan, ebe diru gutxi osartuko dela. Eta zailtasunean emanen duela, eh, ono gehiago gure erretreta sistema hori eta azpimagatu nahi dutana ere, zitu bakek funtzionarioak unkitoko erretretan ez horrek, nahi izeta, eta entxeatzen diren horren, eh, horren sinestara baina uh, beraz gaur bilduko gira uh, gran bask biri edo bai, gran bask biri bulgunean, enter marxeren onduan, bai ona, bai ona ipar eta, eta usaiaz kanpoko mobilizazio bat izan behar luke, uh, hara, usiko dugu beraz trahizte emanen dira.